Dragi poštovani gledaoci, draga braće muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Vjera je obhođenje. U ovom serijalu emisija govorimo o lijepom ponašanju. Govorimo kako se obhoditi sa svim ljudima s kojima se svakodnevno susrećemo. Govorimo o vrijednostima takvog ponašanja i obavezi takvog lijepog ponašanja sa svim ljudima, s roditeljima, s djecom, s komšijama, s bližnjom rodbinom, daljnom rodbinom, rodbinom sa siromasima, s jetimima, s učenima, sa učenima, također sa neukima i svima drugima s kojima se svakodnevno susrećemo. Obaveza nam je lijepo se ponašati. Allah subhanahu wa ta'ala kao što nam je naredio da samo njega jednog jedinog obožavamo, da samo njemu ibadet činimo, da samo njega namazom veličamo, da klanjamo njemu namaze, da postimo samo radi njega, da hađ obavljamo samo radi njega i sve druge ibadete, isto tako Allah subhanahu wa ta'ala nam je naredio da se na najljepši mogući način obhodimo s njegovim Allahu subhanahu wa ta'ala robovima, prije svega ljudima, a zatim i ostalim ostalim svjetovima. Dakle, u našoj vjeri nije samo da nam je naređeno da se lijepo obhodimo s ljudima, već također naređeno nam je da se lijepo obhodimo sa svima, čak dakle i sa životinjama. Poznati su nam brojni hadithi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam u kojima se spominje, oporučuje, naređuje lijepo ponašanje čak i prema životinjama. Također na drugoj strani hadisi koji upozoravaju na zlostavljanje životinja. Pa nam je poznat hadis u kojem uh, Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam govori nam da će žena ući u džahennem, da će ući u vatru zbog mačke koju je zatvorila i nije joj dala hranu, niti ju je pustila da sama sebi traži hranu. Na drugoj strani Allahu poslanik alaihi salatu wasallam govori o ženi iz prethodnih naroda, ranijih naroda koji su bili prije našeg naroda, da joj je Allah subhanahu wa ta'ala oprostio veliki grijeh zbog toga što je napojila žednog psa. Subhanallah. Kada se očekuje i nagovještava ovako velika nagrada za lijep odnos, za dobročinstvo prema životinji, kako da nam ne bude oporučeno, preporučeno i naređeno lijepo obhođenje prema Allahu subhanahu wa ta'ala najboljim stvorenjima, najljepšim stvorenjima, a to su, to su ljudi. Stoga dakle, preporučeno nam je posebno, odnosno naređeno da se lijepo obhodimo sa svima. Mako oni bili od ljudi, naročito to lijepo obhođene posebno nam je naređeno prema našima najbližima, prema našim roditeljima, a zatim ostaloj bližnjoj rodbini. Pa smo tako u tom nizu, tim redoslijedom i u ovim našim emisijama govorili prije svega na početku o važnosti lijepog ponašanja, zatim o lijepom ponašanju naših uzora, onih za kojima se trebamo povesti, kao što Allah subhanahu wa ta'ala govori svome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam za kim da se povede, koga da slijedi, govori njemu i govori i nama, njegovim sljedbenicima, pa kaže ulaike alladine hada Allah fe bihudahu muqtedi, govoreći o vjerovjesnicima i poslanicima. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, to su oni koje Allah uputio na pravi put, pa se i ti, pa se i ti za njima, o Muhammede, povedi ti i tvoj ummet. Pa smo u tu svrhu govorili o lijepom ponašanju vjerovjesnika poslanika, o njihovom obhođenju sa svima, sa svim ljudima i ostalima, kako su se lijepo obhodili kako bi oni nama i bili uzor ukoliko se nađemo u takvim situacijama kako da se postavimo, kako da se ponašamo. Zatim nakon toga govorili smo duži period, veći broj emisija o našem dobročinstvu, lijepom ponašanju, obhođenju prema našim roditeljima koji su nam nakon Allaha subhanahu wa ta'ala i Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam najpreći. Oni su nam najpreći nakon Allaha subhanahu wa ta'ala, oni su bili razlog, sebeb, povod našeg dolaska na ovaj svijet. Zato Allah subhanahu wa ta'ala i kaže en iskur li wali wali dejke ili masir. Budi zahvalan meni i svojim roditeljima i meni ćete se vratiti. Pa ću vas ja pitati za zahvalnost meni i vašim roditeljima. Zatim, nakon toga govorili smo o obhođenju prema djeci. Kako da se vjernik musliman obhodi prema svojoj djeci? Jer da bismo mogli očekivati njihovo lijepo obhođenje prema nama, lijepo obhođenje, poštivanje, uvažavanje nas od strane naše djece, moramo se i mi lijepo obhoditi prema njima. Kako uzajmimo, tako će nam se i vratiti. Ono što posijemo, to ćemo uzajmiti i požnjeti zasigurno, pa da bismo mogli očekivati lijepo obhođenje naše djece prema nama, moramo se i mi sada, dok su oni maleni, dok su u ranim godinama svoga života, moramo se na najljepši mogući način obhoditi, obhoditi prema njima. I također, veći broj emisija posvetili smo lijepom odgoju naše djece. Poseban period na koji treba posebno obratiti pažnju, dakle, period naše djece, jeste doba mladosti, period mladosti, adolescencije. Nažalost, mnogi od nas, ako vode računa, vode računa o svojoj djeci u početku njihovog života, dok ne krenu u školu, polahko ga, jeli, zatim odgaju, pomažu u školi, kada dođe u godine mladosti, adolescent kad postane, onda dakle prepuštaju ga samom sebi ili prepuštaju ga ulici, da ga ulica odgaja. Stoga dakle u ovoj emisiji i nekoliko narednih emisija govorimo o važnosti ovog perioda, njegovoj važnosti, njegovoj bitnosti, zatim kako se Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam ponašao s omladinom, kako je on odgajao omladinu, kako ih je posticao na dobro i izgrađivao kod njih ambicije, visoke ambicije da teže dobro i samo dobro. Ukoliko bi neko od njih počinio grešku, kako je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam ukazivao na te greške i kako ih je ispravljao. Dakle, u nekoliko narednih emisija govorimo o ovoj, pomeni meni, i takako bitnoj, bitnoj temi. Allah subhanahu wa ta'ala na mnogo mjesta u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu spominje ovaj period čovjeka. Spominje period mladosti. Period mladosti. I također Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u svojim hadisima. Pa tako kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Kaf spominjući mladiće, omladinu koji su vjerovali u Allaha subhanahu wa ta'ala pa nakon što su saborali sa svojim narodom, pozivali ih u vjeru i doživljavali na tom putu mnogobrojne iskušenja, trpili i trpili, nakon toga povukli su se, izdvojili se od svoga naroda kada su vidjeli dakle, da savjetovanje naroda nema rezultata, da narod ne prihvata, naprotiv, samo da mogu dovesti u pitanje svoju vjeru, onda su se odvojili. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, innahum fitjetun amenu bi rabbihim ozidnahum huda. To su bili mladići koji su vjerovali u svoga gospodara, pa smo i mi povećali uputu. Oni koji su vjerovali, to su bili mladići, omladina, čvrsto su se držali vjere, nisu posustali po tim iskušenjima, pa smo i mi povećali uputu. Allah subhanahu wa ta'ala ovaj period, period mladosti, adolescencije, naziva periodom snage, periodom mladosti, mnogobrojnih sposobnosti i mogućnosti. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala Allahu lezi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم qadir Allah subhanahu wa ta'ala stvara vas kao slabe, slabašne, zatim vam nakon te slabosti daje snagu, zatim nakon te snage ponovo daje slabost, odnosno nakon perioda snage, sposobnosti, mnogobrojnih mogućnosti, Allah subhanahu wa ta'ala ponovo vas vraća, daje vam period slabosti, jeli, starosti, oronulosti, klonulosti. Allah subhanahu wa ta'ala daje ono što on hoće, stvara ono što on hoće, on je sveznajući i on je, on je svemogući. Također, Allah subhanahu wa ta'ala ovaj period naziva periodom punoljetnosti, periodom zrelosti čovjeka, pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِلَّتِي هِيَ أَحْسَنْ حَتَّى يَبْلُغَ شُدَّ Nemojte približavati se imetku jetima, nemojte nepravedno trošiti imetak jetima, osim na najljepši način. Dakle, da taj imetak je tima, ako već posjedujete, ako je vama dat na povjerenje, da ga trošite za potrebe toga jetima ili za njegove kasnije potrebe, ono od čega će kasnije imati potrebe, nemojte se približavati tom imetku, niti dakle davati tim jetimima imetak, oni su malodobni, nisu još dostigli godine zrelosti, nemojte im davati jer oni ne znaju s njim raspoređivati i upravljati, ali dakle vi koristite ga na najljepši mogući način hatta jebluga ešudde. Sve dok oni ne dostignu godine zrelosti, sve dok ne postanu punoljetni zreli insani. Također, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam jedne prilike kako nam to prenosi plemeniti ashab Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala jedne prilike Allahov poslanik alejhi salatu vesselam obraća se kome obraća se mladićima pa kaže ja mašar shabab o skupino mladića o omladino onaj od vas koji je u mogućnosti da se ženi neka se ženi onaj od vas koji je u mogućnosti da snosi troškove bračnog života da živi neka se ženi, jer doista to će mu pomoći u obaranju njegovog pogleda i čuvanju njegovog stidnog mjesta. Ženitba pomoće ga u obaranju njegovog pogleda. Neće gledati za ženama i pomoće ga u čuvanju njegovog stidnog, stidnog mjesta. Također prenosi se u hadisu Džunduba ibn Abdillaha radijallahu anhu an da je rekao bili smo kod Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem došli smo Allahovom poslaniku alejhi salatu sam proveli određeni period kod njega a bili smo mladići u punoj snazi bili smo sposobni mladići pa smo se podučili kod njega imanu prije nego li smo se podučili Kur'anu nakon toga učili smo Kur'an pa se naš iman povećavao dakle u ovom hadisu vidimo kako kaže Džundub radijallahu ta'ala bili smo mladići u punoj snazi. Bili smo mladići u punoj snazi i podučavali smo se. Došli smo tada u tim godinama da se podučavamo imanu, da se podučavamo, podučavamo Kur'anu. Kada počinje period mladosti, adolescencije i kada se završava? I koliko važnost pridaje islam ovom periodu? šta ukazuje na njegovu značajnost i bitnost. Prije svega, mogli smo da primijetimo iz prethodno spomenutih kuranskih tekstova da ovaj period, period mladosti, kada čovjek postaje omladinac, počinje s godinama punoljestva. Onda, kada dijete postane punoljetno, sve do tada smatra se djetetom. Kada dostigne godine punoljetnosti, zrelosti, tada postaje mladić. Dakle, ulazi u taj period jeli, adolescencije, jeli, kada ulazi u period puberteta, kada postaje jeli, omladinac. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, govoreći o tom detalju, kaže وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمُ Kada vaša djeca dostignu godine punoljetnosti, فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا إِسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Neka traže dopuštenje da ulaze kod vas u vaše sobe kao što to traže i drugi, drugi koji su punoljetni, odrasli. Kada vaša djeca dostignu godine punoljetnosti, onda neka traže dozvolu kao što to traže i drugi. U hadisu Ali ibn Abi Taliba radijallahu ta'ala, Allahu poslanik alaihi salatu wasalam kaže pero je podignuto od trojice. Pero je podignuto od trojice, odnosno trima kategorijama se ne pišu loša djela koja učinu u takvom stanju. Tri kategorije ukoliko učine loša djela u takvom stanju, njima se ne pišu grijesi. Pa kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, pero je podignuto od spavača sve dok se ne probudi. Ukoliko čovjek spava pa u snu mnogo šta govori, bunca, to se dakle njemu ne piše. Zatim kaže i od djeteta sve dok ne postane mladić, sve dok ne dođe u godine adolescencije, sve dok ne postane omladinac, sve dok ne postane punoljetan. Dakle, dijete što učini od loših dijela, što propusti od dobrih dijela, sve do godina punoljetstva, to se dakle njemu ne piše. I treća kategorija, od onoga koji je izgubio razum, sve dok mu se razum ne vrati. Također u prethodno spomenutom hadisu Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'alan kaže Allahu poslanik alaihi salatu islam o sunno mladića ko od vas može da se ženi, ko može da snosi troškove bračnog života, neka se ženi. Kome se to obratio Allahu poslanik alaihi salatu islam? Djeci? Ne već se obratio mladićima kada govori o braku. Ko može, kad može da stupi u brak, onda dakle kada, kada postane punoljetan od tada, dakle može se stupati u brak. Dakle, s godinama punoljetnosti ulazi se u ovaj, ovaj period, period dakle mladosti, odnosno jeli, adolescencije, period o kojem govorimo. Kada se završava? Dokada je čovjek mladić? dokada se smatra mladićem. Među učenjacima i arapskog jezika i islamskim učenjacima, učenjacima koji govore jeli, o propisima vjere dini islama postoji razjelaženje. Postoji razilaženje. Pa ima učenjaka koji kažu dakle da period mladosti traje od dakle 13. godine, 14. godine, 15. godine, dakle kada dijete postaje punoljetno do 30. godine ili do 40. godine ili do 33. godine ili do 51. godine, dakle postoje mnogi govori kod islamskih učenjaka. Allah najbolje zna odabrano mišljenje, prioritetnije mišljenje od svih tih mišljenja jeste dakle da period mladosti traje od godina punoljestva do 40. godine. Od godina punoljestva, dakle 14. 15. godine, a možda i ranije, do jeli 40. do 40. godine. Svakako, dakle, i prethodna mišljenja imaju svoje dokaze, kakve dokaze, a u prilog ovom odabranom mišljenju idu i riječi Allaha subhanahu wa ta'ala hatta iza belaga šuddehu wa belaga arba'ine sene. Sve dok dakle ne uđe u godine punoljestva i dok ne dostigne 40 godina sve dok ne uđe u godine zrelosti i punoljestva i dok ne dostigne 40. godine. Jeli? Pa kaže Ibn Ketir, rahimehullahu ta'ala, sve dok ne postane dakle, punoljetan i dok dakle, ta punoljetnost, odnosno jeli, ta zrelost, ne dosegne svoj vrhunac, a to su godine jeli, 40. 40. godine. Allah subhanahu wa ta'ala najbolje, najbolje zna na bitnost, značajnost ovog perioda govore brojni šarijatski tekstovi i mnoge činjenice vezane su za ovaj period. Što bismo dakle trebali uvažiti, usvojiti i nastojati što je god moguće više da vodimo računa o ovom periodu i kod nas samih i kod, i kod naše djece. Pa ono što ukazuje na značajnost ovog perioda jeste i to što tada insan kada uđe u godine punoljestva, dakle u pubertetu, adolescenciji, postaje punoljetan, odnosno postaje šerijatski obavezan. Tada mu je obaveza da ono što me Allah naredio da to čini ispoštuje ono što me Allah subhanahu wa ta'ala zabranio da se toga ostavi Čuli smo u prethodnom hadisu Ali radijallahu talan, pero je podignuto, ne pišu se grijesi ukoliko ih učini ili ukoliko zapostavi naredbe, ono što mu je naređeno ne bude činio, dijete dok ne postane dijete dok ne postane punoljetno. Kada postane punoljetno, a poznato nam je i govorili smo, po čemu se je li prepoznaje punoljetnost djeteta. Svejedno, dakle, da li ono bilo muško ili žensko, je li? sve dok ne postane punoljetno. Kada postane punoljetno, tada postaje dakle i obavezno da jeli, praktikuje mnogobrojne, mnogobrojne šerijatske propise, ono što me Allah naredio i ono što me Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Zatim, ovaj period, period mladosti je period snage, sposobnosti, velike mogućnosti. I mi, stariji, naročito oni koji su prešli spomenute godine 40 jeli 40. godinu, dobro znaju da njihov ibadet, što god više stare zalaze jeli u godine, da njihov ibadet nije kao što je to jeli nekada bio ibadet u njihovim jeli godinama mladosti kada su bili u punom mjeku jeli svoje snage kada su bili sposobni mnogo šta dakle i da zarađuju privređuju za sebe, svoju porodicu i kada su bili sposobni da mnogo više jeli, pamte, da mnogo više uče, bolje razumijevaju jeli, i slično. Dakle, zasigurno ovaj period, period mladosti je period jeli, snage, sposobnosti, ogromnih mogućnosti za mnogo, mnogo šta. Allah subhanahu wa ta'ala i govori na takav način u svojoj knjizi pa spominje da nas Allah subhanahu wa ta'ala iz stomaka naših majki izvodi, mi ne znamo ništa, a zatim poslije kada odrastamo Allah subhanahu wa ta'ala daje nam i sluh i vid i razum, daje nam sluh da slušamo, vid da gledamo, daje nam razum da odabiremo šta je dobro, razvrstavamo, razlikujemo dobro jeli, od, od zla. Zatim ono što ukazuje na važnost ovoga perioda jeste dakle i činjenica da ćemo biti pitani za ovaj period posebno. Da će nas Allah subhanahu wa ta'ala pitati za ovaj period posebno. Kako je došlo u hadisu zabilježenom kod imama Tirmizije i kod mnogih drugih, da stopala nijednog od nas neće se pomjeriti sutra na sudnjem danu sve dok ne damo odgovor Allahu subhanahu wa ta'ala na četiri pitanja sve dok ne damo odgovor na četiri pitanja. Prvo pitanje u čemu smo proveli svoj život, općenito cijeli svoj život, kako smo ga proveli u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala ili u griješenju i slično. Zatim drugo pitanje u što smo potrošili svoju mladost. U što smo potrošili svoju mladost. Dakle, to je poseban period, period kome vjera Islam pridaje posebnu pažnju jer je čovjek u tom periodu, dakle, sposobniji, jeli, može da mnogo više ibadeti Allahu subhanahu wa ta'ala, mnogo više da doprinese svojoj zajednici i slično. I dakle, to je najbolji, najbolji period općenito i na Dunjaluku i sutra jeli, na Ahiretu, te godine, godine mladosti, od godina punoljestva, zrelosti, dakle, do jeli, tih 40. godina, to su najbolje godine čovjeka. Na to ukazuje i činjenica da će i stanovnici dženneta, da će i stanovnici dženneta biti tih godina. Da će i stanovnicima dženneta biti data, jeli, bit će im date godine omladinaca, mladića, i neće te godine prolaziti. Kako, jel, spominje se u hadisu da će pozvati glasnik u džennetu, da će glasnik u džennetu pozvati stanovnike dženneta pa će reći doista dato vam je da budete zdravi. Bićete zdravi i nikada se nećete u džennetu razboljeti. Živjećete ćete i nikada nećete umrijeti. Također, kaže, e, taj glasnik će reći i dato vam je da budete mladići i vaša mladost neće proći. Nećete ostariti, nećete oronuti u džennetu, zaći u pozne godine, i dato vam je da uživate i da nikada te gobu i da nikada te gobu ne osjetite. Dakle, to je zasigurno najbolji period i to je zasigurno najduži period čovjekovog života. Od godina punoljestva, dakle do tih nekih 40 godina, to je dakle najduži period čovjeka. Upravo zbog toga Islam i posvećuje mu veliku pažnju. Čovjeku ukazuje da mora voditi posebno računa u tom periodu svoga života, jer je tada čovjek u punoj snazi, tada je u mogućnosti jeli, da mnogo šta nauči, da mnogo šta privredi i sebi od Dunjaluka i sebi od Ahirda i slično. Poznato nam je od naših prethodnika ashaba Abdullah ibn Amra ibn Asa, jednog od njih, da je znao za jednu večer da prouči Kur'an da jednu, za jednu večer da prouči Kur'an. Pa ga je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam pozvao i kaže za koliko proučiš Kur'an? Pa kaže za jednu večer proučim Kur'an. Pa moj poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao ne, prouči ga za mjesec dana. Pa šta kaže Abdullah? Kaže Abdullah ibn Amr ibn As, Allahov poslaniće, pusti me da uživam u svojoj mladosti i svojoj snazi. Ne kao što danas Nažalost, i roditelji savjetuju svoju djecu, a i mnoga djeca, omladinci, na takav način razmišljaju, pusti me da se sada provedem u ovim godinama, ili kaže, dijete, ne žuri, polahko, ima vremena, uživaj dok možeš i slično. Kaže Abdullah ibn Amr ibn Az, Allaho poslaniće, pusti me da uživam u svojoj mladosti i svojoj snazi. Sada sam u snazi u ovim godinama, pusti me da što je god moguće više proučim Kur'ana. Pa kaže, ne, prouči ga za mjesec dana. Pusti me da uživam. Kaže, prouči ga za kraći period. Pusti me da uživam, Allaho poslaniče. Prouči ga za sedam dana. Pusti me da uživam u svojoj mladosti, u svojoj snazi, u svojoj jeli, mogućnosti da učim što je god moguće više Kur'ana. Dakle, To je period kada čovjek postaje šerijatski obavezan od kada mora da praktikuje ono što mu Allah naredio, da se ostavi onoga što mu Allah subhanahu wa ta'ala zabranio i tada u tom periodu je čovjek najisposobniji, iako dakle to nije generalno pravilo, jeli tada je čovjek najisposobniji da na najbolji mogući, najljepši mogući način ibadeti Allahu subhanahu wa ta'ala da mu čini ibadet njemu Allahu subhanahu wa ta'ala i to je njegov najduži period i to je dakle najbolji najbolji period njegovog života. Zbog toga će i biti posebno pitan za njega sutra na sudnjem danu. Stopala ni jednog od nas neće se pomjeriti dok ne damo između ostalog, između ostalog i odgovor na to pitanje u čemu smo potrošili svoju mladost. Period od naših godina ponoljestva do naše 1940.